Akaziambia hizo na ardhi, njooni kwa khiari au kwa nguvu. Vyote viwili vikasema, tumekuja nasi ni watiifu. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم Basi akazifanya mbingu saba kwa siku mbili na akazipangia kila mbingu mambo yake na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi.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 Kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao? Na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون Basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi. ili tuwaonjeshe adhabu ya kuwahizi katika uhai wa duniani na bila shaka adhabu ya akhera ina hizaya zaidi na wala wao hawatanusuriwa wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa'akhadhatuhum sa'iqatu al al-hun bima kanu yaksibun na ama thamudi tuliwaongoza lakini walipenda upofu kuliko uongofu basi uliwachukua moto wa adhabu ya kwa fedhehi kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون na tukawaokoa walioamini na wakawa wanamcha Mungu Allahu akbar Allahu akbar La na ama nyinyi mnastajabisha. Mnamkataa Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi kwa siku mbili na huku juu ya hayo mnamfanyia washirika wa kushirikiana naye huyo muumba ardhi, mmiliki wa walimwengu wote na mlezi wao. Zimetajwa siku moja au siku nyingi katika sura nyingine. Katika sura Al-Hajj aya 47 Mwenyezi Mungu mtukufu amesema: na kwa hakika siku moja kwa mwela wako mlezi ni kama miaka mnafe mnavyohesabu nyinyi. Na katika suratu Sajida aya tano amesema mtukufu anapitisha mambo yote ya baina ya mbingu na ardhi kisha anapanda kwake kwa siku moja tu ambayo kipemo chake ni miaka elfu mnayohesabu. Na katika surati al mtukufu amesema malaika na roho hupanda kwake katika siku iliyokadiri yake ni miaka elfu hamsini. Maoni ya kitaalamu, vipimo vya wakati wanavyovitumia watu vimefungamana na dunia na inavyozunguka juu ya msumari kati wake na kulizunguka jua. Mtu akitoka kwenye ardhi, yani dunia, akenda kwenye sayari nyingine za mbinguni, vipimo hivyo vya nyakati vinabadilika kwa kuzidi au kwa kupungua. Na hizi haya tukufu zinaonyesha ishara ya ukweli huu wa kielimu na ya kwamba zama au nyakati ni jambo la mlinganisho tu na bila shaka ipo miaka ya kielimu ya falaki ya kulinganisha yenye kumkinika kuifarikisha baina yao. Mwaka wakijua wa duniani huhesabiwa kwa kupimwa wakati ambapo dunia inachukua kulizunguka jua kwa ukamilifu mnamo siku 365. Na ili hali sayari ziliyo karibu na jua kama Utarid, yani Mercury, humaliza safari yake ya kulizunguka jua mnamo siku 88 na upande mwingine sayari ya Pluto yani Pluto ambayo ndiyo sayari iliyo mbali mno na jua na ndiyo inazunguka taratibu mno inachukua kuzunguka kwake mnamo miaka 250 kwa mujibu wa miaka yetu sisi. Naye Mwenyezi Mungu amesimamisha juu ya ardhi milima iliyosimama imara ili isiyumbe nanyi. Na akakithirisha humo kheri nyingi na akakadiria humo riziki kwa watu wake kwa mujibu wa hikma yake mnamo siku nne na nyinyi juu ya haya mnakwenda kumwekea washirika na yeye amekadiria kila kitu bila upungufu wala kuzidi kufafanua huku katika uumbaji wa ardhi na vilio juu yake ni maelezo kwa hao wanaouliza kisha amehusisha uweza wake na kumba mbingu nazo zilikuwa kama moshi basi zikawapo na kumba kwake mbingu na ardhi kwa mujibu wa mapendo yake ni jambo jepesi kwake ni kama kukiambia kitu njoo kipenda usipende nacho kikatii. Na akatimiza kumba mbingu saba mnamo siku mbili nyingine na akaweka katika kila mbingu walichokiandalia na ilivyopelekea hikma yake. Na akaipamba mbingu ya karibu na dunia kwa nyota zinazong'ara kama taa kwa ajili ya uongofu wasisikilize mashetani habari za walio juu Kumba huko vilivyo ni mpango wa Mwenyezi Mungu asishindika, mwenye kuzunguka kila kitu. Basi washirikina wakipuuza imani baada ya kuwekewa wazdalili zake, wewe mtume waambie, nimekuonyeni msije kupatilizwa kwa adhabu kali kama iliyowateketeza kina Adi na Thamudi. Walijiwa Adi na Thamudi na hiyo adhabu tokelea mitume pande zote hawakuacha njia ya kuongoza ila walipitia na wakawaambia msimwabudu ila Mwenyezi Mungu wao wakasema lau Mwenyezi Mungu angetaka kumtuma mtume basi angelituteremshia malaika basi sisi hakika tunakataa hayo ya tauhidi na mengineyo mliokuja nayo nyinyi ama kina Ali walipandwa na kiburi katika nchi bila haki ya kuwa na kiburi hicho na walisema kwa kugurika na nafsi zao, nani huyu anayetushinda sisi kwa nguvu? Ama ajabu watu hawa wanasema hayo na wao wao ni kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba na nguvu zaidi kwa shinda wao. Na wao walikuwa kizikanya ishara zetu. Tukawapelekea upepo wenye sauti kali katika siku korofi ili tuonjeshe adhabu ya kuwafanya we madhalili wanyonge katika maisha duniani. Na ninaapa kuwa bila shaka adhabu ya akhera itakuwa ya hizaya zaidi wala wao siku hiyo hawatapata kuwasaidia. Na makina Thamudi tuliwabainishia njia ya kheri na njia ya shari. Lakini wao walihiari upotovu kuliko uongofu, ikawatwara dili ya kwa madhila na unyonge kwa sababu ya madhambi walioyachuma. Na tukawaokoa kutokana na adhabu hii wale walioamini na wakawa wanamcha Mwenyezi Mungu na wanaiogopa adhabu yake.